Twitter. I'm Իշխանության տարիներին հայրենիքում մեկ գիրք տպագրված տեսնելու երազանքով իր կյանքն ապրած Սերգեյ Դուլաթովը այսօր հետխորհրդային տարածքում ամենաշատ ընթերցվող հեղինակներից է։ Նա դարձավ դասական, հենց որ խորհրդային միությունում հրատարակվեց նրա առաջին գիրքը։ Այդ ժամանակ Դուլաթովն արդեն մեկ տարի հանգչում էր Նյու Յորքի կերեսվանոցում Տարագրության 12 տարիների ընթացքում Սերգեյ Դովլաթովը ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում հրատարակել է 12 գիրք։ Մի նոթատետրում այսպիսի հետաքրքիր գրություն է թողել. Բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու մահվանից հետո։ Մահվանից հետո սկսվում է պատմությունը։ Նա չսխալվեց։ Համենայն դեպս իր հարցում, որովհետև նրա մասին գրվել ու գրվում է ավելի շատ, քան ինքն Այս հողակմանը կանդրադարնանք գրող լրագրող Սերգեյ Դովլաթովին նվիրված Դովլաթովի հինգ անկյունները վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության, որը կայացել է հոկտեմբերին Ստեփանակերտում։ Այնտեղի ունեցավ փակ դիտման ձևաչափով, ինչը ֆիլմի հեղինակները պայմանավորեցին դեկտեմբերին Մոսկվայում կայանալիք Art Dogfest վավերագրական կինոփառատոնի ներկայացվելու հանգամանքով։ Փակ դիտման ձևաչափը առավել տարածված էր խորհրդային տարիներին, երբ կարելի էր տեսնել լավագույնը, ինչ ծնվում էր ԽՍՀՄ-ում կուսակցական գաղափարական համատարած արգելքների պայմաններում։ Կարծում ենք հենց իրեն ինքնահրատ կամ սամիզդատով տպված գործերով հայտնի դարձած գրող Դովլաթովին էլ խորտ չեր լինի նման ձևաչափը։ Ֆիլմը նկարահանել են Ազատություն ռադիոկայանի մոսկովյան թղթակից Ազա Բաբայանն ու ռուսաստանցի լրագրող Վադիմ Դուբնովը։ Գրողի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությանը ներկա էին Դովլաթովի այրին Ելենա Դովլաթովան, դուստրը Եկատերինան Ազա Բաբայանը, լրամշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Մարինա Աղաբալյանը, պատգամավորներ, լրագրողներ եւ մտավորականների նախ շրջանակ։ Ազաբաբայանի խոսքով կինոնկարը փորձ է Դովլաթովի հետ միասին հասկանալ նաև այն ժամանակաշրջանը, որտեղ կայացել է գրողը։ Նրա կարծիքով ֆիլմը Դովլաթովի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմերի շարքի այն եզակի ֆիլմերից է, որը նրա կենսագրության ամբողջ ժամանակաշրջանն է ներկայացնում։ Նկարահանումները կատարվել են Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ Դովլաթովն ապրել է եւ իր մանկությունն ու կյանքի մեծ մասն է անցկացրել։ Նկարահանումներ են արվել նաև Էստոնիայում, Տալինում, որտեղ 3 տարի է ապրել Դովլաթովը 1972-ից 75 թվականներին։ Ֆիլմի մեծ մասը նվիրված է գրողի ամերիկյան ժամանակաշրջանին, որտեղ նա տեղափոխվել էր արդեն 1970-ականների վերջին 11 տարի ապրել Միացյալ Նահանգներում եւ որպես գրող հենց Ամերիկայում նկայացել։ Նշենք, որ Արցախյան ցուցադրությանը նախորդել է Երևանյան պրեմիերան։ Երբ ըստ գրողի հարազատների ու ֆիլմի հեղինակի Ստեփանակերտում դիտումն ավելի ջերմ մտնոլորտում անցավ, քանի որ հանդիսատեսի արձագանքից պարզ դարձավ, որ Դովլաթովն այստեղ առավել ընթերցված ու սիրված գրող է։ Ֆիլմի ստեղծման աշխատանքները տևել են 1 տարի։ Նրանք բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել այն մարդկանց հետ, ովքեր ճանաչել են մեծ գրողին թե Ռուսաստանում, թե Էստոնիայում, թե Միացյալ Նահանգներում գրեթե 60 րոպե տևողությամբ կինոնկարը ներկայացնում է Դովլաթովի ստեղծագործության տեղն նշանակությունը ռուսական մշակույթի խճանկարում եւ փորձում է բացահայտել գրողի ինքնատիպությունը։ Դովլաթովի 5 անկյունները վավերագրական ֆիլմն ունի գեղարվեստական տարրեր։ Այն բաղկացած է նախաբանից, վեց տարբեր մասերից ու վերջաբանից։ Յուրաքանչյուր մաս սկսվում է Դովլաթովի գործերի ընթերցումով, ներկայացվում է գրողի գրքերից մեկը։ Հատկանշական է, որ գրողի մահվան 25-րդ տարելիցին նվիրված ֆիլմ ստեղծելու նախաձեռնությունը մեկ տարի առաջ արժանացել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ ազգային կինոկենտրոնի աջակցությանը։ Ֆիլմի շնորհիվ շատերը կարող են բացահայտել հանրահայտ եւ իր մեջ մի շարք մշակույթներ, ադիմներ, այդ թվում հայկական Սարատովի հինգ անկյունները գրողի կյանքի շրջադարձային իրադարձությունների փաստագրությունն է, ոչ թե պարզապես կենսագրական ժամանակագրություն, այլ այդ իրողությունների արձագանքների փնտրտուքը նրա գրականության մեջ։ Ֆիլմի հեղինակային խումբը նախընտրել է վերհանել այն հարցերը, որոնք անգամ գրողի մահից 40 դար հետո պատասխանին են սպասում։ Սա կենսագրական ֆիլմ չէ։ Մենք փորձել ենք ներկայացնել Դովլաթովի ամբողջ կյանքը, ձգտել ենք վերհանել նրա կյանքի խորքային գործընթացները եւ հասկանալ ոչ միայն նրա ստեղծագործական դավանանքը, այլև այն դարաշրջանը, որում ապրել ու ստեղծագործել է Դովլաթովը։ Ցուցադրությունից առաջ ասաց Ազաբաբայանը։ Հենց այդ նպատակով նկարահանող խումբը հետևել է Դովլաթովի դեգերումների աշխարհագրությանը Լենինգրադ, Չինյավորի, Տալին, Պսկով եւ Նյու Յորք ուղղակիորեն զուգահեռներ անցկացնելով այն գրականության հետ, որը ծնվել է Դովլաթովի կյանքի այս 5 հայտնի անկյուններում։ Ֆիլմի համահեղինակ Ազա Բաբայանն է իմ զրուցակիցը։ Ինչպես ծնվեց ֆիլմի գաղափարը եւ ձեր առաջին հանդիպումը Դովլաթովի հետ ինչից սկսվեց։ Ես Դովլաթովին շատ վաղուց եմ սիրում իհարկե, ես Դովլաթովի հետ մեծացել եմ, իսկապես իմ սիրած գրողներից էր, չեմ ասի ամենասիրած, բայց իմ սիրած հեղինակներից էր, իմ ներքին զրուցակիցն էր։ Գաղափարը ինձ համար անսպասելի ցակեց, անկեղծ պատմեմ, ես Սանկտ Պետերբուրգում էի Ինձ Պրահայից Ազատություն ռադիոկայանից խնդրեցին, որ պետերբուրգցիներին հարցնեմ Դովլատովի մասին, ինչ են իրենք Դովլատովի մասին մտածում, երբ սկսեցի խոսել, հետո գնացի Ռուբինշտեյն փողոց, որտեղ որ Դովլատովն է ապրել, ու հասկացա, որ ես ուզում եմ այս մարդու մասին ֆիլմ նկարահանել։ Դա ինձ համար շատ կարևոր էր ու ընդ որում դրանից մի քանի ամիս առաջ մահացել էր Մարկեսը։ Ինձ համար շատ ցավալի էր, որ իմ ամենասիրած մարդկանցից մեկը ապրում էր իմ ժամանակներում, իսկ ես այդպես էլ ոչինչ չարեցի, որ առիթ լիներ այդ մարդու հետ հանդիպել, խոսել։ Դողլատովի դեպքում հասկացա, որ շանս կա հանդիպել բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր իրեն ճանաչում են, ովքեր իր հետ ընկերություն են արել, իր ընտանիքի հետ, ընկերուհիներիդ եւ այլ եւ այլ, այսինքն փորձել հասկանալ Դավլատովին։ Այդպես ցանկեց գաղափարը մի տարի առաջ ուղիղ։ Իսկ ստեղծագործությունը, առաջին հիշում եք, որ ստեղծագործությունը ձեզ կապեց։ Չիմադան։ Առաջին ինչ ես կարդացի չիմադան, հետո ես այնքան էի սիրում Դովլատովին, որ մեր ռադիոկայանում, երբ նոր էի եկել Մոսկվա, երբ նոր էի աշխատում Մոսկովյան բյուրոյում, իմ բոլոր ծանոթները, ովքեր ուզում էին ինձ հաջողանալ, անպայման ինձ վերում էին Դովլատովի ինչ որ մի հրատարակություն դուք թարգմանաբար եք կարդում, թե հենց ռուսերեն, այնպես ինչպես գրված է։ Զանուտ եք թարգմանություններին։ Չէ, անկեղծ ասած ռուսերեն եմ կարդացել։ Մենք ունենք Ազատություն ռադիոկայանում Երևանյան գրասենյակում հիասքանչ մեր գոլեգան Լեոնիդը, ով թարգմանում է Դովլատովին, եւ երբ ֆիլմի թարգմանության վրա էինք աշխատում, խոսում էի Լեոնիայի հետ, ինքը իսկապես ինձ այնս լավ գիտի եւ ինձ այնս լավ է ճանաչում Դովլատովին, թարգմանել է իր գրքերից շատերը եւ հուսով եմ, որ կկարողանա պայմանավորվել Դովլատովի ընտանիքի հետ եւ հայաստանցիները, նրանք, ովքեր ուզում են դովլատերին կարդալ հայերեն, իսկապես հնարավորություն կունենան շատ որակով գիրք կարդալ։ Ես ձեզ ասեմ, որ Արցախում արդեն Ոքինայիրի Գեղարմ հրատարակել է Դովլաթովի միայնակների երթը Ներսես Աթաբեկյանի թարգմանությամբ եւ հրաշալի թարգմանություն պահպանված է իսկական Դովլատովը։ Այնքան հարազատ է պահպանված Դովլատովը, թվում է թենց բնագրով է կարդում։ Պատասխանելիս Ելենա եւ Եկատերինա Դովլաթովանները պատճառ վերելով ճանապարհից հոգնածությունը սակավախոս էին, բայց նրանց աջակցությունը ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին զգալի է եղել։ Տրամադրել են արխիվային նյութեր, լուսանկարներ, գրողի հարցազրույցներ եւ այլն։ Ինչ-ինչ պատճառներով շփումների համար նրանք բաց չէին, այնուամենայնիվ մեր 1-2 հարցին խիստ լակոնիկ պատասխան ստացանք։ Բարձրացորտիկին Ելենան ամուսնու գործերից ամենից շատ սիրում է ճամբրուկը։ Գրականագետները Դուլաթովյան գրելաոճն անվանում են դիսաբանական ռեալիզմ։ Նա իր կյանքից ստեղծեց տասնյակ, միգուցե հազարավոր առասպելներ, ընդ որում այնքան վառ, որ դրանց կողքին իրականությունը թվում է տախտուկ ու անգույն։ Ասում են շատերն էին Դովլաթովից նեղանում, մանավանդ որ իր կերպարներին տալիս էր հաջող իրական մարդկանց անուններ։ Շատերն էլ ուզում էին հավատալ, որ Դուվլաթովը գրում էր բնորդներով, ուզում էին փնտրել վավերագրական նմանություն։ Միգուցե իրոք գրում էր բնորդներով, բայց ստեղծում էր ոչ թե փաստագրություն, այլ գրականություն։ Օրինակ կնոջ Ելենա Դովլաթովայի հետ ծանոթության պատմությունը տեղեգտել գրեթե յուրաքանչյուր գրքում ու ամեն անգամ այլ կերպ։ Իմ հարցին իրականում ինչպես են ծանոթացել, գրողի այրին պատասխանեց, որ նկարագրված յուրաքանչյուր դեպքն էլ կարելի է հավաստի համարել։ Ալեքսեյ Դովլաթովը ծնվել է Ուֆայում 1941 թվականի սեպտեմբերի 3-ին հրեա թատերական ռեժիսոր Դոնատ Մեչիկի եւ հայ սրբագրիչ Նորա Դովլաթովայի ընտանիքում։ 1945 թվականից ապրել է Լենինգրադում։ 1959 թվականին ընդունվել է Լենինգրադի Ժդանովի անվան պետական համալսարանի լեզվաբանական ֆակուլտետ եւ սովորել 2.5 տարի, որտեղ շփվել է հանրաճանաչ գրողների եւ նկարիչների հետ, ինչպիսիք էին Եվգենի Ռեյնը, Իոսիֆ Բրոդսկին եւ ուրիշներ։ Վերադառնալով զինծառայությունից սկսել է զբաղվել լրագրությամբ, թղթակցելով Լենինգրադյան բազմաթիվ պարբերականների։ Ավելի ուշ դարձել է սովետական Էստոնիա թերթի թղթակիցը, ապա որպես զբոսաշրջավար աշխատել է Պուշկինի անվան թանգարանում։ 1976 թվականին առաջին անգամ նրա գործերից մի քանիսը տպագրվել են արևմտյան մի քանի ռուսալեզու պարբերականներում, որի պատճառով գրողին հեռացրել են ԽՍՀՄ լրագրողների միությունից։ 1978 թվականին հեռացել է ԽՍՀՄ-ից եւ բնակություն հաստատել Նյու Յորքում ավելի ուշ դարձել է The New American ռուսալեզու թերթի համախմբագիրը։ Տարագրության տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում դատարակել է 12 գիրք, եղել է գաղթականների նոր ամերիկացի թերթի գլխավոր խմբագիրը։ 1980-ականների կեսերին մեծ հաջողություն է ունեցել ընթերցասերների շրջանում։ Տպագրվել է Partisan Review եւ The New Yorker հեղինակավոր ամսագրերում։ 1977 թվականին լույս է տեսել անտեսանելի գիրք 1981-ին կոմպրոմիս, 1983-ին արգելոց, մերոնք, միայնակների քայլերտ, 1986 թվականին արտասահմանցին, 1987-ին պատկերացում, 1990-ին մասնաճյուղ գրավումների գրքեր երկերը։ Իր հայկական արմատներին անդրադարձել է «Մերոնք» գրքում։ Մահացել է 1990 թվականի օգոստոսի 24-ին, դեռ 50-ը չորորած Նյու Յորքում սրտի նոպայից։ Թաղված է Քվինս թաղամասի Մաունթ Հեբրոն հրեական գերեզմանոցի հայկական մասում։ Վերջերս Նյու Յորքի վերոհիշյալ թաղամասի փողոցներից մեկը, որտեղ ավելի քան 10 տարի ապրել է գրողը, քաղաքային խորհրդի որոշմամբ անվանվել է նրա անունով՝ Դովլաթով Վեյ։ Նրա վերջին 13-րդ գիրքը, որ պիտի հրատարակվեր խորհրդային միությունում, լույս տեսավ 1999-ին գրողի մահվանից մի քանի օր հետո։ Նրա ծննդյան վկայականում ազգությունը հայ է նշված։ Կես հայ, կես հրեա Դովլաթովին շատ դիպուկ է բնութագրել նրա ընկերներից մեկը, նկարիչ Վահրիչ Բաղչունյանը, ում հետ մտերմացել է տարագրության տարիներին։ Դու հրեա ես հայի էությամբ, Ինքը Դովլաթովը հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Մայրս հայուհի է, հայրս հրեա։ Երբ ծնվեցի, նրանք որոշեցին, որ կյանքս ավելի հանգիստ կլինի, եթե ես հայ համարվեմ։ Եվ ծննդականում հայ դրանցեցին։ Իսկ հետո, երբ եկավ մեկնելու ժամանակը, պարզվեց, որ դրա համար պետք է հրեա լինել։ 1978 թվականի օգոստոսին դառնալով հրեա, ես ստացա մեկնելու օրինական իրավունք։ Նրա մտերիմների վկայությամբ գրողը երբեք շատ ուշադրություն չէր դարձնում ազգային խնդիրներին, քանի որ էթնիկ հարցերը նրան հետաքրքրում էին զուտ գրական առումով։ Հայ ազգականներին են նվիրված Մերոն գրքի գրեթե կեսն ու энտուզիաստների դեմարշ շարքի մի քանի պատմվածք։ Դովլատովը երբեք չի եղել ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Իսրայելում։ Մարդիկ անմիտ ու զավեշտալի բռնկուն ուղղել նրան շատ ավելի էին հետաքրքրում, քան էթնիկ յուրահատկություններն ու ազգային մշակույթները, առավել եւս տեսարժան վայրերը։ Դովլատովի շուրջը կային շատ շատ հայեր ու հрьяաներ՝ Պյոտր Վայ, Վարիչ Բախչանյան, Նաում Սագալովսկի, Գրիգորի Պոլյակ, Հրանտ Մատեոսյան, սակայն սա արդեն Ամերիկայում էր, որտեղ նման բաները սովորաբար այդքան չեն կարևորվում։ Երբեք չեմ զգացել, որ պատկանում եմ ինչ-որ ազգի։ 1990 թվականին գրող Վիկտոր Երոֆեևին տված հարցազրույցում ասել է Դորլաթովը. «Հայերեն չեմ խոսում, միևնույն ժամանակ եբրայերեն էլ չգիտեմ»։ Հրեական միջավայրն ինձ հարազատ չէ։ Ու մինչև վերջին ժամանակները հայերի խնդիրներն ինձ համար նույնն էին, ինչպես հնդիկներին ու չինացիներին։ Բայց վերջերս մի գրական խորհրդաժողովում ծանոթացա Հրանտ Մաթեոսյանի հետ։ Նա ամենևին էլ նման չէ ինձ, իսկական հայ է, խենթանում է հայրենիքում կատարվող ամեն ինչից։ Այնքան ամաչկոտ է, անկեղծ, բարի, լրիվ ասես հրեշտակ լինի։ Ընկերանալով սկսեցի շատ բաների նայել նրա աչքերով։ Նրա հանդեպ տածած սերն էր, որի մեջ առաջացրեց որոշ հայկական զգացմունքներ։ Սեփական ազգության համար նարել էր հետաքրքիր ձևակերպում՝ մասնագիտությամբ ռուս։ Մասնագիտությունս ռուս հեղինակ լինելն է, ասում էր նա, իսկ արյան բաղադրությունը որոշում էր ել ավելի ինքնադիպ կերպով։ 1/3-ս հրեա է, 1/3-ս հայ, 1/3-ս ռուս։ Հետաքրքիր է, որ Դովլաթովի ընկեր ու զինակից Իոսիֆ Բրոցկին նույնն ասում էր իր մասին. ռուս բանաստեղծ, ամերիկացի էսեյիստ, ազգության ու դավանանքի հարց չեր ցակում։ Կովկասը նրան առավել էր հուզում, քան Իսրայելը, գրում է նրա գրչակից ընկեր Ալեքսանդր Գենիսը, եւ դա իր բացատրությունն ուներ։ Դովլաթովն ամբողջ կյանքն ապրեց Տիֆլիսահայ մոր Նորա Սերգեևնայի հետ։ Ծնողները բաժանվել էին, երբ դեռ երեխա էր։ Մայրը երիտասարդ տարիներին ուզում էր լինել դերասանուհի, բայց կարճ ժամանակ հետո թողեց թատրոնն ու ամբողջ կյանքն աշխատեց որպես սրբագրիչ։ Բոլորը նշում էին, որ գերազանց տիրապետում էր ռուսերենին, թե խոսակցականին, թե դրականին։ Այդ խստապահանջ կինը անմիջապես գտնում եւ ուղում էր սխալը։ Գիտելիքները եւ պահանջկոտությունը լեզվի նկատմամբ Մուրադով Լաթովան կարողացավ փոխանցել որդուն։ Նրան հաջողվեց ողջ կյանքի ընթացքում պահպանել մոր եւ որդու միջև գոյություն ունեցող բնական կապը։ Նրանք իսկական ընկերներ էին, ովքեր մեկը մյուսին էին վստահում իրենց ամենանվիրական գաղտնիքները։ Մինչև կյանքի վերջին օրը մայրն ապրեց Նյու Յորքում որդու ընտանիքի հետ։ Նա որդուց 9 տարով երկար է ապրել եւ տեղադրված է նրա կողքին Ման Թեբրու գերեզմանատանը։ Սերգեյ Դուկլաթովը ողջ կյանքի ընթացքում խորհրդային հարազատ մամուլում կարողանում է տպագրել մեկ պատմվածք, այն էլ արտադրական թեմայով։ Այդ տարիների երկրում տիրող գաղջ մտնոլորտն ահա թե ինչպես է ներկայացված մերոնք գրքում։ Երկիրը ղեկավարում էին անհասկանալի անհատականությունից զուրկ առաջնորդներ։ Արվեստում տիրում էր մռայլերանք, անգույն միաբանության մտնոլորտը, Մարդկանց կարծես թե չէին գնդակահարում, նույնիսկ չէին բանտարկում։ Այսինքն բանտարկում էին, բայց հազվադեպ։ Ընդ որում իրականում գործած արարքների համար կամ գոնը հրաապարակային անզգույշ արտահայտությունների համար։ Մի խոսքով առաջվա պես չէր։ Այդուհանդերձ Ստալինի օրոք ավելի լավ էր։ Ստալինի օրոք գիրքը տպագրում էին, հետո հեղինակին գնդակահարում։ Հիմա գրողներին չեն գնդակահարում, գրքեր չեն տպագրում։ Հրեական թատրոնները չեն փակում, այդպիսիք պարզապես չկան։ 1972-ից 75 թվականներին, երբ Դովլաթովն աշխատում էր խորհրդային Էստոնիա թերթում, փորձեց գիրք հրատարակել։ Իհարկե այս մտահղացումը չիրագործվեց։ Հրատարակության վերջին փուլում նրա առաջին 5 անկյուն գրքի շարվածքը ոչնչացվեց էստոնական բակի հրամանով։ Պատճառը լրագրության մեջ յուրաքանչյուրին թույլատրվում է միայն մեկ բան՝ միայն մեկ տեղում է թույլատրվում խախտել սոցիալիստական բարոյականության սկզբունքները։ Այսինքն, մեկին թույլատրվում է խմել, մյուսին խուլիգանություն անել, երրորդին քաղաքական անեկդոտներ պատմել, չորրորդին հրյա լինել, հինգերորդին անկուսակցական, վեցերորդին անբարո կյանքով ապրել եւ այլն։ Յուրաքանչյուրին սակայն կրկնում են, թույլատրվում է միայն մեկ բան։ Չի կարելի միաժամանակ հրյա լինել ու հարբեցող խուլիգան եւ անկուսակցական։ Ես մինչդեռ կորսանարար կերպով համակողմանի էի։ Այնը ինձ թույլ էի տալիս ամեն ինչից որոշ չափով։ Ես խմում էի, սկանդալներ էի սարքում, ցուսաբերում էի գաղափարական կարճատեսություն, իհավելում ընկուսակցության անդամ չէի եւ նույնիսկ մասամ հրեա էի։ Վերջապես, դանական կյանքս ավելի ու ավելի էր խճճվում եւ ինձ վռնդեցին։ Կանչեցին կուսկոմիտեի նիստին ու ասացին. «Բավական է, մի մոռացեք, որ նրա գրությունը գաղափարախոսական ճակատի առաջավոր գիծն է։ Դարձեք իսկական բանվորական թղթակից, ձեր թղթակցություններում արտացոլեք ճշմարիտ կյանքը»։ Այստեղ չդիմացա։ Ճշմարիտ կյանքի համար ասում եմ, դուք ինձ առանց դատաստանի կգնդակահարեք։ Նիստի մասնակիցները վրթովված իրար նայեցին ինձ ասացին սեփական դիմանի համաձայն։ Ըստ նրա հայեցակարգի մարդիկ ցանկացած վարչակարգի ներքո մնում են մարդ։ Մի խմբագին ինձ ասում էր. «Քո բոլոր գործող անձինք սրիկաններ են»։ Իսկ եթե հերոսը սրիկա է, պատմածքի տրամաբանությամբ նրան պիտի հասցնես բարոյական ոչնչացման կամ արդարհատուցման սերիկաներն են, մի տեսակ բնական են, ինչպես անձրևը կամ ծյունը։ Բայց ո՞ր է այստեղ սերիկա, հարցնում եմ։ Որն է օրինակ սերիկա։ Խմբագիրն ինձ նայում էր ինչպես մեկին, որ ված շրջապատ է ընկել ու փորձում է արդարացնել ընկերներին։ Վաղուց արդեն մարդկանց չեն բաշանում դրականների ու բացասականների, դրական հերոսներին առավել եւս։ Բացի այդ, վստահ չեմ, որ կյանքում Հանցագործության նախուսափելիորեն հետևում է սխճումը, իսկ սխրանքին երանությունը։ Մենք այն է, ինչ մեզ զգում ենք։ Հաղորդումն ավարտում ենք Դովլաթովի հայերեն լավագույն թարգմանչի Ներսես Աթաբեկյանի խոսքով։ Դովլաթովի գրականությունը սպանիչ է, բայց եթե Ամենայն դեպս ողջ ես մնում, հայտնվում ես լրիվ ուրիշ չափման մեջ, որտեղ մարդը որոշիչներ չունի եւ իր խոսքով դրականությունը շարունակվում է։ Thank you.